Dobro večer, dragi slušatelji. Dobrodošli u novu emisiju Filmski puls. Filmski puls, kao što je ime kaže, bavit će se filmskom glazbom. A osoba koja uređuje Filmski puls sam ja, a moje ime je Matija Zanoškar. Eh, s vama ću se u buduće družiti četvrtkom uvečer. Pričat ćemo o glazbi, slušat ćemo glazbu, prisjetit se nekih starih dobrih vremena, obraditi neke sasvim zaboravljene stvari koje niste dugo, dugo, dugo, dugo čuli, a možda ću vas čak i natjerati da pogledate neke filmove koje do sada niste htjeli, niste imali priliku ili eto. Večeras pričamo o uh, eh, Hansu Zimmeru o jednom malo manje poznatom e, njemačkom skladatelju i glazbenom producentu. Hans Zimmer je odrastao i školovao se u Njemačkoj i Engleskoj gdje je pohađao privatnu školu Hartwood House. Glazbenu je karijeru započeo kao klavijaturist surađujući sa novovalnim sastavima The Buggles, Krizma i Heldon. Uh, živeći u Londonu u studiju tvrtke Air Edel Associates skladao je glazbu za reklame i radijske džinglove. Tamo 80. godina upoznaje poznatog engleskog skladatelja filmske glazbe Stanleya Maesa od kojega je mnogo naučio o skladanju glazbe za simfonijski orkestar. Uh, i Myers zajedno su skladali glazbu za nekoliko filmova. Moonlighting, koji je izašao 1982. godine, uh, Success is the Best Revenge 1984. godine, uh, Insignificance 1985. godine i My Beautiful Lingerette koji je izašao 1985. godine. A glazbom za film Terminal Exposure, uh, koji je izašao 1987. godine, Cimen je postignuo svoj prvi samostalni i zapaženi uspjeh, e, prekretnica k njegovim e, novim značajnim postignućima na području filmske glazbe bile su partiture za filmove e, Rain Man, koji je zašao 1988. godine, i Driving Miss Daisy 1989. godine. Ono što je vrlo zanimljivo da je do danas skladao glazbu za više od stotinu filmova, od kojih su mnogi nagrađeni Oskarima. Mnogi nagrađeni Oskarima s time da je on kao skladatelj osvojio jedan jedini Oskar, a to je bio za film Kraj lavova 1995. Dobitnik je i četiri gremija, dva zlatna globusa, nagrade Britanske akademije za filmsku i televizijsku umjetnost, nagrade Classical Brit te nagrade Satellite. S obzirom da je ovo prva emisija, krenula bi s nečime što je u potpunosti po <laughs> mojem guštu, a to je animirani film Lion King, odnosno Ponaški kraj lavova. Kako je došlo do same suradnje, dakle Hansov rad je od strane producenata kraj lavova bio zamijećen na filmovima The Power of One i A World Apart. Oba filma su e, smještena u Africi. E, Hans je u početku bio vrlo skeptičan po pitanju skladanja glazbe za Kralja Lavova, s obzirom da je Disney imao reputaciju stvaranja glazbe po uzoru na broadwayske mjuzikle. E, međutim, producenti su ga razuvjerili i rekli da ne žele glazbu koja bi zvukovno bila musical i on je na to pristao. Ironija jest da se nakon tri godine od izlaska filma na Broadwayu postavio istoimeni musical. Hansi smatrao da glazba mora imati taj strani zvuk, ne nekakav američki i zato je u cijelu priču se zapravo se sjajno ukomponirao pjevač Lebo M koje je sa sobom doveo omanji afrički zbor. Ehm, Hansu su u aranžiranju pomogli i Mark Mancina i Jay Rifkin. Ako je vjerovati Zimmeru, navodno je onaj početni zapjev Leboema snimljen i ubačen u film i samo jednog pokušaja. Uh, Hans je levo odsvirao par dijelova skladbe Circle of Life i taj slavni zapjev je samo upečatljivo zaorio. Yeah. nothing can ever be done. There's far too much to take in here. What to find than can ever be found. But the sun rolling high through the sapphire sky keeps great and small on the endless round. It's the sun. Dalje priča ide, razvija se. Han se kao kompozitor zabavljao jer ipak je to jedan animirani film. Um, zapravo mislite da vas ništa životno ne može u njemu snaći. Međutim, kad je došao trenutak Simbinog suočavanja, dakle scena gdje se Simba suočava sa tragičnom smrti oca Mufase, Hans je sam priznao da su i njegove emocije proradile i da je skladanje tog glazbenog komada E, djelovalo terapeutski i da se našao u situaciji da je zapravo skladao rekvijem za svojeg oca. Hans Zimmer nije jedini uh, zaslužan za globalni uspjeh i upečatljivost glazbe ovog filma, već su tu i Elton John koji je uglazbio, a Tim Rice napisao stihove originalnih pjesama, kao što su Circle of Life, I Just Can't Wait to Be King, Be Prepared, Hakuna Matara i Can You Feel the Love Tonight. No, prije no što se Elton John uključio u samo stvaranje, E, Tim Rice je inicijalno pozvao Benija Andersona iz Abe, međutim on je tad radio na mjuziklu e, Kristina uh, Fran Tko zna zapravo što bi bilo da se ipak Beni priključio glazbenom timu, uh, mislim da bi Elton ostao bez jednog gremija, Zlatnog globusa, Oscara, <laughs> dobro jedna, dvije, tri nagrade, šta sad manje više, jel'? Kralj lavova je izašao e, uh, 15.6.1994. u samo par kina diljem SAD-a i vrlo brzo je stekao popularnost i dobio mnogo pohvala e, za glazbu, priču i animaciju. Na 20. godišnjicu izlaska uh, e, Kralj lavova napokon je izdan i CD sa potpunom Hansovom orkestralizacijom i instrumentalima. E, što se tiče nagrada, film je dobio četiri nominacije za Zlatni globus i Oscara. Od toga su osvojili dva Zlatna globusa, jedan za najbolji film u kategoriji mjuzikla ili komedije i za najbolju originalnu kompoziciju. Pa tako i dva Oscara za najbolju originalnu kompoziciju, kao što sam i rekla u jednoj Hansov prvi Oscar, a zatim za najbolju originalnu pjesmu Can You Feel the Love Tonight nagrađeni su Elton John i Tim Rice. Can You Feel the Love Tonight je osvojila i Gremija za najbolju mušku vokalnu izvedbu. Sad ćemo i poslušati Can You Feel the Love Tonight jer naravno ne možemo toliko pričati o toj jednoj pjesmi i na kraju je ne poslušati. It is well. vagabonds believe the best. A što se tiče noviteta i života eh, Hansa Zimmera, eh, možemo očekivati i njegovu glazbu u novom filmu Blade Runner – koji dolazi u kina ovu jesen mi se čini. još je jedan novitet, a to je da Hans, odnosno njegov tim, objavljuje 3. studenog koncertni film e, live album uživo u Pragu. I izdanje će biti dostupno na DVD-u, blu Blu-ray-u dvostrukom CD-u, 4 LP-a i kao deluxe izdanje. Anton nosi njegov koncert iz svibnja prošle godine kada je u Pragu nastupao sa Češkom filharmonijom i mješovitim zborom, dok mu se na gitari pridružio i gitarista Smica Johnny Marr. Uh, tako je da Hans Zimmer je imao turneju protekle dvije godine po cijelom svijetu. Bio je čak i u našoj blizini mm, nešto najbliže mi se čini da je Budimpešta bila Milano, Prag. Hvala Bogu, ni na jedan koncert od ta tri koja sam navela nisam uspjela otići, ali dobro, valjda će biti popravnih ispita. A prije nego što se odjavimo, poslušat ćemo još jednu skladbu pod imenom King of Pride Rock. To bi bila završna eh, Hansova skladba koja je u Kralju lavova. To bi bilo sve za večeras, dragi slušatelji, došli smo do kraja prve emisije. Slušamo se i idućeg četvrtka kad ćemo zaći malo dublje u povijest i doznati kako je sve zapravo počelo s glazbom na filmu. A do tada lijep pozdrav, ostanite uz program Radio Sove i ugodnu večer vam želim. Matata. What a wonderful phrase. Matata. ain't no passing craze. It means no worries for the rest of your days. It's our problem free philosophy. Hakuna Matata. Why, when he was a young warthog. When I was a young warthog! Very nice. Thanks. He found his aroma like a certain appeal. He could clear the savannah after every meal. I'm a sensitive soul, though I seem thick-skinned. And it hurt that my friends never stood downwind. And I a change! What a change in my name! Oh, what's in a name? And I got downhearted! How did you feel? Every time that I... Hey, Pumper, not in front of the kids. Oh, sorry. Hakuna Matata, what a wonderful phrase. Hakuna Matata, ain't no Montana. day